Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rabbil alamin vesel vesel na Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, amma ba'd. Nastavljamo komentar fiskog dijela Fiqhu Dalil od Ajda Karnija. Došli smo do drugog poglavlja pod naslovom e, Suhuru. Sur znači bakijetu še, ostatak nečega. E, u ovom poglavlju govori o tome da ono što ostane od određenih skupina ljudi pod određenim svojstvima ili e, životinja, da li ta voda koja ostane, ovdje je riječ o vodi, tekućini, da li je to nakon toga, da li je čisto ili nije čisto. Pa je to autor ovdje spomenuo, onako kako su islamski pravnici spomenuli u svojim knjigama. Naravno, karakteristika ove knjige da se spominje što zašto postoje argumenti u, u kitabu i u sunnetu. A nakon toga dolazi na poglavlje o neđasetima, nečistoćama. Šta se sve u šarijetu tretira nečistoćom. I to je bitno, jako bitno poglavlje. Prije toga, znači, da završimo ovu temu, obradimo je, a to je suoru, znači e, ostatak nečega nakon što neko koristi određenu tekućinu ovdje u ovom slučaju vodu. <clears throat> Jer mi govorimo o taharu, govorimo, o, govorimo čistoći. Glavna, osnovna, e, osnovna tvar ili stvar sa kojom se e, vrši čišćenje ili čistoća je voda. Doćemo to pitanje kad dođe vrijeme, znači da li je, da li je ispravno dozvoljeno vršiti čišćenja sa nečim mimo vode. U ovom E, kaže autor taharetu su'ril muslim li qavlihi ta'ala muslime la jenđus hadis mu kaže da je čista, čista ostatak ono što i koristi musliman na osnovu riječi poslanika sa sanom hadismu alihi zaista musliman e, la jenđus nije nečist i ne čini nečistim nešto drugo <clears throat> Znači, e, ovdje govorimo, znači, ako musliman, znači da razumijete čemu se radi, ako musliman koristi e, u nekoj posudi nečemu koristi vodu, ili u slučaju e, ovaj, za, recimo, ako neko hoće da kaže za piti ili nešto slično, ovaj, nas interese za vodu, zato što pitan haret. koristi vodu u nekoj posudi, i nakon toga ona ostatak vode što ostane, propis te vode, da li ona time postala nečista ili čista ili tako dalje jer je on koristio, upotrebljavao i ostao ostatak nakon njega. Znači, voda koju koristi musliman je čista. <clears throat> Dalje kaže Taharet u suri džunup, e, čistoća vode koju koristi osoba koja je u stanju Luka. jer je Allah poslanik sallallahu sallam ka, kane juhalitu ehlehu fi uh, e, ili džanabe, kaže poslanik sallallahu sallam je e, imao komunikaciju sa svojim, sa svojim suprugama, sa svojim e, ženama, u stanju džunubluka, kaže eklen ve šurben, i jedinjem i pijenjem. Znači ono što je jeo sa njima zajedno i ono što je pio od tekućina, u što ulazi voda naravno. Volem, uh, volem uh, e, jenkul ili junkal tehafuduhu. nije preneseno da je se on čuvao ono što su, koristili, što su njegove žene mi od toga što ukazuje znači da je u osnovi, da u osnovi čisto to što su koristile osobe koje stanu luka i koriste vodu. I što, voda koja ostane nakon njih, ta voda je čista. Taharetu sur haid, čistoća e, ostatka vode koja ostane od osobe koja stanju hajza, e, dokaz čistoća u smislu da je čista, a, e, dokaz da je, da ostatak, su riječi Aisha radijallahu anha, kuntu ana hajd, bila, pila bi, kaže, vodu, a ja sam u stanju hajza, sume u naviluhu nebije sallallahu zatim bi dala zatim bi dala e, tu posudu iz koje je pila vjerovisniku sallallahu alaihi sallam, fe, jeda, fe jeda'u fahu ala meudej fije. Pa kaže, pa bi on stavio svoja usa, svoje usne, na mjestu gdje sam ja stavila svoje usne na, na toj posudi s koje se pije. Hadis bilježi ga muslim u svom sahivu, e, što ukazuje znači da je ono što je ostalo na mjestu gdje ona pila da je to čisto, da je bilo nečisto, ne bi to radio poslanik sallallahu alaihi sallam. Također dalje kaže e, ostatak od onog što koristi i pije kafir, nemusliman je čisto također. Dokaz za to kaže kaže, ljenahum kanu juhali tu nel muslimin, وترد رسلهم وفودهم على النبي صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده kaže jesu kaže uh, nemuslimani se miješali sa muslimanima dolazili su njihovi uh, njihovi uh, poslanici odnosno izaslanici uh, njihovi predstavnici dolazili bi Allahom poslaniku sallallahu ulazili bi u, u mešid Allahov poslanika sallallahu sallam, boravili u njemu. Kaže je volem jemur bi, e, bi gasli še'in mima esabethum esabethu ebdanuhum. Kaže, nije naređivao Allahov poslanik sallallahu sallam da, da se išta opere od onog što bi, e, što bi tijelo ili tijela keafira e, e, što bi došlo u kontakt sa njima. Od bilo čega, znači, i od stvari, znači, i od predmeta, i od čvrsti, i od tečnih predmeta sa kojima dolazi u kontakt a što se tiče riječi uzvišnog, ja dina amenu, i mušli kune neđes, o vjernici, zaista su mušici nečisti. U suri Teube 28. ajet, e, naravno tumačenje, ispravno tumačenje, ovdje nečistoća da se misli e, neđase, manevije, odnosno e, nečistoća u prenesenom značenju. Znači, nečistoća, duhovna nečistoća. Duhovna nečistoća, odnosno da su nečisti po pitanju Eh, akide. Nečisti eh, su zbog širka. Znači njihova nečistoća se vraća na njihov širk, a ne na, na, fizičku nečistoću. Također, eh, ostatak ono što jedu životinje čije meso nama halal je čisto. Dokaz za to je poznati hadis u kojem je došlo na hadis u kojem je došlo أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيل لعابها على أحد أصحابه ولم bi بغسله kaže eh, pljuvačka od od devi od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je eh, je bila eh, tekla pala na, na jednog od ashaba i, i, to prenosi ravija koji je prenosio i nije mu naredio Allahov poslanik sallallahu alejhi da opere taj dio, da je nečisto, znači naredio da je to E, da, to operi i da skloni tu nečistoću. kaže na ovom iđma, mi ne kaže na ovom iđma učenjaka po, ovom pitanju. Znači da, znači ono što ostane, ovdje govorimo sad u kontekstu e, e, čistoće vode, ako bi znači, životinja čije meso dozvoljeno kad se zakoni šerijatski, ako bi koristila neku vodu i pila, ona voda, ostatak što ostane, taj ostatak vode je čist, nije zaprljan tim korištenjem tih životinja i dozvoljeno koristiti. Također, ovdje sve govorimo ono što je došlo u šerijskim tekstovima. Znači. Zašto ovdje on precizira ovako? Navodi ono znači, što je došlo u šerijskim tekstovima. Ono u osobi mogu reći, znači čisto je sve, osim što imamo dokaze nečisto. Mi smo tako govorili. Tako je lakše, jednostavnije. Jednostavno je to tako meselo da se tretirati. Ali on ovdje spominje detaljno su tako neki, neki faki koji su na takav način na selu. Također, e, čistoća e, tekućine vode ili primjeta koju, e, koja ostane nakon što dođe u kontakt sa njom mačka. Znači, čisto je sve ono što dođe u kontakt sa njim mačka. Dokaz za to je onaj poznati hadis vjerodostojan hadis, da ne odim izvod njegov, kojim kaže poslanik sallallahu sallam, innema Eh, inaha lejset bi, eh, bi, kaže, eh, zaista ona, govori mačke, nije nečista. Inaha min tawafina alaikum wa tawafat, kaže, zaista je ona mačka, znači ona koja često, konstantno ulazi kod vas, boravi u vašim prostorijama To je, to je znači, pojašnjenje razloga zašto, ono što ostane, što, što koristi mačka i ostane nakon toga zašto je to čisto iz razloga što je kako kažu te teharruz minhu, teško se toga, znači, da se čovjek toga e, da vodi računa o tome, ako je mačka stalno nekom boravi u kući i stalno koristi neke stvari, sad ti za nju sve to očistiš, je jako nemoguće. Znači, došla je ta olašica, čak ako bi rekli da, da postoji mogućnost da, je, da se određena stvar kod mačke nečiste. Ovdje mislimo, znači prvenstveno, znači mislimo ovdje ono što mačka, ovaj, što ne vidimo jasno, što ne vidimo jasno da je nečisto. Recimo, ako je mačka došla, jela jela, primjera da miša, jela miša i došla e, na svojim, e, na svojim ustima, ostalo nečočije krvi, pa ona e, sa svojim ustima koristila nešto drugo i ostalo ne krvi od miša. Naravno da time jasno vidimo znači, da je ostala ta nečistoća od, miša koji je nečist. <clears throat> a to je izuzetak, naravno. Osnova je znači, ono što koristi mačka i što ostane vode nakon što je bila mačka da je ona čista. E sad ovdje ostaje ono mesela koliko imam razilaženje, on je ovdje spomenuo stav da je, da bliže da je, to, da, je, to čisto, ostatak od životinja, divljih životinja znači, od, magarca, mazge, divlji zvijeri i e, ptica grabljivica. Ono e, što ostane od njih, nakon što oni koriste, on je nagio stavu i rekao da je ispravnije da je bliže to, da je to čisto. Zašto? Kaže, zato što se jur ruvije, pardon, ruvije, e, prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu sallam upitan, ene te odao mima da humur, e, možemo li abdest, upitan je Allahu poslanik možemo li abdesti od onog, od one vode koja je ostala nakon magaraca. Koji magaraca? Humor, humor ahli, znači domaćih magaraca. A sad će nakon toga doći, jer koje su koje su nečistoće u islamu, u šerijetu, pa će nam doći nešto vezano domaća lagaca. E, pa je on rekao, odgovorio poslanik sallallahu ne kaže ne, wa Fdat afdat sida. Da kaže i nakon ono, i, ono što ostane nakon divljih zvijeri. Međutim, ovaj hadis ima, ima u sebi određene slabosti, bilježi ga Beheki u Sunan Kubra, <clears throat> Dare Kutni također, ima u sebi određene slabosti. Eh, on također kaže dokaz za to je kaže ono što se prenosi od eh, Amr ibn Asa, eh, pa je, da, je, da upitan, da je upitan, kaže, hel teridu da je, da jedan od vlasnika, da je jedan od vlasnika izvora, da je vlasnika izvora bio upitan, kaže, da li na tvoj izvor, da li na tvoj izvor dolazi divlje zvijeri Pa kaže, tu je bio Omer radijallahu anhu, pa je, pa je Omer reagao i rekao, kaže, la tuhbirna fa inna naridu ala siba wa taridu alejna. Kad ne mu nas obavijesti. Omer reagao, da ne mu nas obavijesti, uopšte ali dolazi životinje, ne dolazi. Kaže, jer one, kaže, dolazi, koriste naše, mi koristimo njihovo. I da mu nas obaviještavate onom što nam nije došlo u šerijetu, jasno, precizno, pojašnjeno odnosno e, sa ovim dokazuju, sa ovom predajom bilježi Malik i da rekutni i e, dokazuju time, znači, dokaza onih koji su na stavu, da ono, znači imamo drugi stav koji kažu da je, da nečisto ono što ostane od, od divlji, e, zvijeri, od ptica grabljivica, od, od mazgi i magaraca, znači on je u ovom stavu da je to čisto. Jela zna najbliže i ispravnije da je ovo čisto, jer nemamo jasno dokaza koji kazuje na čistoću onog što su oni koristili, da je nečisto nakon ono što ostane nakon njih. <clears throat> On je ovo, znači ovo je poglavlje posebno spomenuto, znači u kontekstu govora toga, znači, ovdje prvenstveno vezano za taharet, znači voda koja nama, nas interesuje po pitanju čistoće, koja ostane nakon ovih spomenutih osoba, znači muslimana, osobe stanu džunubluka, E, žene u stanu hajza, keafira, e, životinja čije se meso jede, mačke i ovi e, drugi životinja, što kako sam spomenuli, znači divlji životinja i ptica grabljivaca. Znači, grabljivica. Znači, sve ovdje spomenuti u kontekstu da, da sve ono što ostane iza njih, da je to čisto. I spomenu argument je dokaz za to. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,